A gente perde tempo curtindo besteiras, escrevendo asneira no computador. E esquece da hora, passa a noite inteira. E quando se dá conta, a vida passou. A gente perde tempo mandando mensagens, falando bobagens pelo celular. Fica xeretando, olhando a vida alheia e da nossa vida. Quem que vai cuidar? Quem é que vai? lembrar Se der blackout, se a luz faltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá Tá faltando amor, faltando união e Esqueceram a cuia e chimarrão Onde anda o truco do domingo? Cadê o queijo e o macarrão? Um dedinho de prosa, um voto de fé Tá faltando o bolo e o café Onde anda a dança da capoeira? Cadê a roda? Tereré Quem é que vai lembrar? Se der blackout, é se a luz saltar Quem é que vai contar? As coisas simples ficarão pra lá repensar algumas coisas na sua vida, nas nossas vidas também. Hoje as relações e relacionamentos estão baseados no 3G, no 4G, no Wi-Fi. Vamos mudar um pouquinho isso aí, vamos. Quem é que vai lembrar se der blackout, se a luz saltar? Quem é que vai contar? As coisas simples ficaram pra lá.